บุ๊กทูเจ็ดสิบสอง settantadue, 72. ต้อง dover fare qualcosa, Dover fare qualcosa. ต้อง dovere, Dovere. ผมต้องส่งจดหมาย devo spedire la lettera, Devo spedire la lettera. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม devo pagare l'albergo, Devo pagare l'albergo. คุณต้องตื่นแต่เช้า devi alzarti presto, Devi alzarti presto. คุณต้องทำงานมาก devi lavorare molto, Devi lavorare molto. คุณต้องตรงเวลา devi essere puntuale, Devi essere puntuale. เขาต้องเติมน้ำมัน lui deve fare benzina, Lui deve fare benzina. เขาต้องซ่อมรถ lui deve aggiustare la macchina. Lui deve aggiustare la macchina. เขาต้องล้างรถ Lui deve lavare la macchina. Lui deve lavare la macchina. เขาต้องซื้อของ Lei deve fare la spesa. Lei deve fare la spesa. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Lei deve pulire la casa. Lei deve pulire la casa. เธอต้องซักเสื้อผ้า Lei deve lavare la biancheria. Lei deve lavare la biancheria. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Dobbiamo andare subito a scuola. Dobbiamo andare subito a scuola. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Dobbiamo andare subito al lavoro. Dobbiamo andare subito al lavoro. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Dobbiamo andare subito dal medico. Dobbiamo andare subito dal medico. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Dovete aspettare l'autobus. Dovete aspettare l'autobus. พวกคุณต้องรอรถไฟ Dovete aspettare il treno. Dovete aspettare il treno. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Dovete aspettare il taxi. Dovete aspettare il taxi.